Die Heere het vir Mooses gesê, op die eerste dag van die eerste maand moet jij die tabernakel, die tent van ontmoeting, opslaan. Je moet die ark met die getuienis neerzetten in die tent en die ark afskort met die vooransel. Dan moet jij die tafel inbring en sy toebehore daarop regzet. Je moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Die gouden wereldkaltoor moet je neerzetten voor die ark met die getuienis en dan die vooransel in die deur van die tabernakel hangen. Jy moet die brandofferaltaar neerset voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. Die waskom moet jy neerset tussen die tent van ontmoeting en die altaar, en jy moet water daarin gooi. Jy moet die vooraf opslaan en die afskorting in die ingang van die vooraf hang. Vat dan sulfurie en salf die tabernakel en alles wat daarin is. Wij die tabernakel en al die toebehore, dan zal dit gewijd wees, salf die brandofferaltaar en al sy toebehore. Je moet die altaar ook wij, dit moet een gewijde altaar wees. Zal die waskom in zijn voetstuk in wij dit ook. Laat Aaron in zijn ziens naar de dier van die tent van ontmoeting toe komen en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewijde kleren aantrek, zal in wij om zodat hij voor mij als priester kan dienst doen. Laat sy ziens ook nader komen en laat hulle ook hulle priester kleren aantrek. Jy moet hulle sal soos jy hulle pa gesalf het, zodat ook hulle vir my as priesters kan dienst doen. Hulle sal ook die aan dat hulle en hulle nageslag voor altijd als priesters zal moet dienst doen. Mooses het alles gedoen precies net soos die Heere om beveel het. Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na de uittocht is die tabernakel opgerig. Mooses het dit soos volg gedoen, hy het die voetstukken neergezet, die ramen recht opgezet, die dwarslatte vastgezet en die steile reg opgezet. Hij het die tent oor die tabernakel gezet en die seil daarboe oorgespan, soos die Heere om beveel het. Hy het die getuienis gevat en dit in die ark gezet. Hij het die draaghoute van die arken gesteek en die deksel boe op die ark neergezet. Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhansel opgehang om die ark met die getuienis af te skort, soos die Heere om beveel het. Hij het die tafel in die tent van ontmoeting neergezet, aan die noorde kant van die tabernakel, buiten die voorhansel. Hij het offerbrood daarop neergezet voor de Heere, soos die Heere hom beveel het. Hy het die kandelaar in die tent van ontmoeting neergezet, recht oor die tafel, aan die syde kant van die tabernakel. Toe het hy die lampe opgesteek voor de Heere, soos die Heere hom beveel het. Hy het die gouden altaar in die tent van ontmoeting neergezet, voor die voorhansel. Toe het hy gerige wierook daarop aan die brand gesteek, soos die Heere om beveel het. Hy het de afskorting in die deur van die tabernakel gaan. Hij het die brandofferaltaar neergezet bij die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting, en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Heere om beveel het. Hy het die waskom neergezet tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar, en was water daarin gegooi. Moses, Aaron en sy seens het hulle hande en voete daarin gewas. Elke keer als hulle by die tent van ontmoeting kom en na die altaar toe gaan, het hulle eerst gewas, soos die Heere vir Mooses beveel het. Daarna het hy die vooraf rondom die tabernakel en die altaar opgerig en die afskorting voor die ingang van die vooraf gehang. So het Mooses sy werk afgehandel, een wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevul. Mooses kon niet in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin, en die machtige teenwoordigheid van die Heere het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israëlieten uit wegtrek, het hulle achter die wolk onversit. Als die wolk niet weggetrek het nie, het hulle daar geblei totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Heere was bedagse wolk oor die tabernakel en s'nachts het dit een vier daarboor geword. So het die hele Israel dit ervoor elke keer als hulle versit.